Եվ ահա դու կհղիանաս եւ կծնես մի որդի եւ նրա անունը Հիսուս կդնես, ասում է Ղուկասի ավետարանը, եւ ամեն ինչ եղավ ըստ խոսքի։ Մարիամը ծնեց իր անդրանիկ որդուն, խանձարուրի մեջ փաթաթեց նրան ու դրեց մսուրի մեջ։ Եվ երբ ութ օրերը լրացան եւ նա թլպատվեց, նրա անունը Հիսուս դրվեց, ինչպես հրեշտակի կողմից կոչվել էր, երբ դեռ չէր հղացվել մոր որովայնում։ Այս անունը Հիսուս մարդկության համար մի նոր էջ բացեց, որ เป զի ով հավատա նրան չկորչի, այլ հավիտենական կյանքը ժառանգի։ Տիրոջ անվանակոչությունը մի նոր օրհնություն է մարդկանց ворթինների համար, մանավանդ նրանց համար, որոնք հավատարիմ են Աստծո խոսքին։ Այս տոնն է անվանակոչությունը, որ ամեն տարվա հունվարի 13-ին նշում է հայ ռաքելական եկեղեցին անուն, որը խորհրդանշում է հին եւ նոր կտակարանների ագույցը, ամբողջությունն ու մարդու փրկության աստծո ծրագիրը։ Միացնի պատվական անվամբ քրիստոնյա են կոչվում բոլոր նրանք, որոնք ворթեգրվել եւ հավատում են քրիստոնեական դավանանքին ու վարդապետությանը, Հիսուս ծնվեց Սուրբ Հոգուց, Մարիամ Կույսից, իր օրինակով ցույց տվեց թե ինչպես պետք է ճշմարիտ կերպով հետևել Աստծուն։ Իրականացրեց մարդկանց բժշկումներ, գործեց հրաշքներ, սորեցրեց առակներով, իր շուրջը համախմբեց բազմաթիվ հետևորդների, հիմնեց քրիստոնեական եկեղեցին։ Նա ձերբակալվեց եւ հանձնվեց հրեական Ադյանին եւ Հրեաստանի հռոմեական կառավարիչ Պիղատոս Պոնտացու հրամանով դատապարտվեց մահվան։ Մահացավ խաչի վրա մարդկության մեղքերի խավության համար։ Հարություն արավ մերը եղելներից եւ համբարձվեց երկինք, որտեղից էլ վերադառնալու է դատելու ողջերին ու մեռելներին։ Սուրբ Ծննդյան եւ անվանակոչության տոներն առիթ են անդրադառնալու փրկչի ծննդյան, երկրային կյանքով ապրելու, նրան հավատալու եւ հետևելու խորհուրդներին։ Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանի Սուրբ Ծննդյան քարոզն այս առումով մտորելու տեղիք է տալիս։ Բարեկամներ առաջարկում ենք նորից լսել Սրբազանի քարոզը, որը հնչեցվել է Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին Մայր տաճարի խորանից, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան կապակցությամբ մատուցված հանդիսավոր պատարակի ժամանակ։ Աստված այնքան է սիրում մարդկանց, որ նույնիսկ իր միածին որդուն ուղարկեց, որպեսի նրան հավատալու շնորի մարդկաց մեջ տիրի սեր եւ հաճություն, երկրի վրա խաղաղություն, եւ հենց սա է Աստծո համար ամենացանկալի հարաբանությունը։ Այսօր ազգային մեր կյանքում տեղ գտած փորձությունների եւ Արցախի արհեստական մեկուսացման պայմաններում մեր ականջներին քաղցր է հնչում Սուրբ Ծննդյան խաղաղության ավետիսը, բայց եւ փոթորկում է բոլորիս միտքն ու հոգին, ինչու չեն դադարում պատերազմները, ինչու փրկի աշխարհ գալով չտիրեց հարատև խաղաղություն։ Այս մտահոգությունները բնական են, բայց արդյունքն են քրիստոնեության թերի ընկալման։ Քրիստոս աշխարհ չեկավ մոգակա մի զորությամբ վերացնելու ամեն ցավ ու վիշ, որևէտև այդ պարագային ոչ մի արժեք չեր ունենա մարդու ազատությունը, չեր լինի իր ընտանիքով, իր կառուցած ու պահպանած հայրենիքով ուրախանալու երջանիկ զգացողությունը, այլ կնմանվեինք արհեստական խաղաղության մեջ ապրող ռոբոտների Որն է Քրիստոսի բերած խաղաղությունը։ Քրիստոսով Աստված բացեց մեզ համար երկնքի արքայության ճանապարհը եւ հրավիրեց բոլորին ազատորեն քայլելու այդ ճանապարհով։ Սա նշանակում է, որ Աստված մեզ տվեց խաղաղության համար անհրաժեշտ բոլոր գործիքները։ Ցույց տվեց դրանց կիրառության եղանակներն ու արդյունքը եւ մշտապես սպասում է մեր պատասխան քայլերին։ Այս ճշմարտությունները մեր ազգը հասկացել է դեռևս 2000-ամյակ առաջ, եւ քանի որ այն հարազատ էր նաեւ իր ցակման, գազմավորման ակունքներին եւ կյանքի փիլիսոփայությանը, ուստի ընթառաջ է գնացել Քրիստոսին շատ հաճախ իր ընտրած ճանապարհին հավատարիմ մնալու համար մեր ազգը փրկի նման հազն է արել Փարքի պսակների փոխարեն շե պսակներ գրել իր գլխին, որովհետև հավատացել են նաև Հարությանը, բայց շատ հաճախ է հենց այդ ճանապարհի չեղումը առիթ է դարձել կորուստների ու պարտությունների, որովհետև ում շատ է տրված, նրանից շատ է պահանջվում։ Այսօր կարծես թե երկու իրականությունն էլ արկա է Արցախում։ Մենք մեր ոչ քրիստոնեական ապրելակերպի արդյունքում ունեցանք պարտություն եւ կորուստ եւ վճարեցինք մեր սխալների համար։ Իսկ այսօր տարապած մեր երկրում տիրում է միասնություն եւ համերաշխության մթնոլորտ, եւ այստեղից հնչում է արդարության ձայնը, բայց մարդկությունը խլացնում է իր ականջները չլսելու այդ ձայնը, ինչպես չլսեց Քրիստոսի արդարության քարոզը։ Եվ այս վիճակում մեր ականջներին կրկին հնչում է Հիսուս Քրիստոսի կենարար ձայնը. հաջալերվեցեք, որևէտև ես հաղթեցի աշխարհին։ սուտ խոսքերը երաշխիքն է մեր արդար պայքարի ու համբերության։ Արցախի ապագան այսօր նորից դարձել է հայի արժանապատվության հերթական քննությունը, եւ որպեսզի այդ քննությունը ստանա պատվաբեր գնահատական, պետք է ազգովին ստապվեն ու զգաստանան։ Նայելով այսօրվա տիրող անտարբերության եւ թմրության մտնոլորտին, երբ մեր ազգի մի մասը քնի մեջ սուսված լուսնոտի նման գնում է դեպի անդուն, ու ոչինչ չի տեսնում եւ չի զգում։ Արցախը եւ մեզանից յուրաքանչյուրը պիտի դառնա մեր ազգի հոգու եւ խղճի զարգուցիչը։ հոգևոր ազգ է եւ մեր ուժը հենց դրա մեջ է։ Հոգևորից դուրս մենք թուլանում ենք ու տկարանում։ Սա Աստվածատուր շնոր է եւ սրանով ենք մենք տարբերվում ուրիշներից։ Օգտագործելով այդ շնորը մենք լուսավորվում ենք, վերափոխվում եւ դառնում ախոցելի եւ անպարտելի։ Սրանք ուղակի գեղեցիկ խոսքեր չեն, այլ մեր նախնիների կողմից ապրված ճշմարտություններ Եվ եթե այսօր մենք աղոթքով միանանք մեր սրբազան նախնիներին, մեր նահատակ հաջորդիների հետ, ապա կլսենք նաև նրանց զայնը, որ մեզ ասում է. Հաջալերվեցեք, որևէտև մենք հաղթեցինք աշխարհին եւ մի դադարեք պայքարել եւ արդարության ձայնը հնչեցնել։ մեր բոլոր այս մտածումները, հավաքական անվտանգություններն ու ապագային ուղված բարի իղծերը այսօր նորից մեզ բերում են եւ կանգնեցնում Բեթխեհեմյան մսուրի առաջ։ Ինչպես 2023 տարիներ առաջ Բեթխեհեմի երկնքում փայլող աստղը աշխարի երեք իմաստուն թակավորներին ուղեկցեց դեպի մի աննշան քարայրի մեջ ծնված Հիսուս մանկամոտ երկրպակելու եւ արդարության արեքագի ձայնը վկալինելու նույն կերպ Սուրբ ծննդյան այսօրը այդ աստղծակում է աշխարից մերժված ու մոռացված Արցախանունով մոսուրի վրա եւ հravirում է աշխարի հզորներին լսելու այստեղ շարունակ ծնվող արդարության ձայնը։ Բեթխեհեմյան մսուրի մեջ ծնված մանուկն այս օրերին գալիս է մեզ եւս մեկ անգամ հիշեցնելու, որ ճշմարտության եւ արդարության ձայնը հնարավոր չէ խլացնել, եւ անգամ մի աննշան քարայրում ծնվելով այն կարող է ազդել եւ փոխել ամբողջ աշխարհը։ Նույն կերպ հնչում է նաեւ Արցախի ազատության եւ անկախության ձայնը, որ հնարավոր չէ լրացնել ոչ մի արհեստական տարբերակներով։ Բայց սիրելիներս, այս ամենից առաջ հիշենք, թե ովքեր էին այդ երեք թակավորները։ Սրբազան ավանդությունը մեզ փոխանցում է, որ մոգերը Պարսկաստանի, Հնդկաստանի եւ Արաբիայի թակավորներն էին, ովքեր այլադավան լինելով հանդերձ ընդունեցին Քրիստոսի ճշմարիտ եւ աստվածային լինելը։ Միգուցե ավետարանական այս գեղեցիկ դրվագը մեզ հուշում է քրիստոնեական Արցախի եւ Հայաստանի փրկության ճանապարհը։ ծննդյան Աստվածապարգև օրվա խորհրդով լուսավորված ողջունում ենք եւ մեր շնորհավորանքներն ենք բերում Արցախի ողջ պաշտոնեությանը, մեր բանակի քաջարի զինվորներին ու հրամանատարներին։ Աղոթում ենք մեր բոլոր նահատակ տղաների հոգիների խաղաղության ու նրանց հարազատների Աստծո մխիթարության համար։ Իսկ ձեզ, սիրելի արցախցիներ, մեր մայր հողին կարճած մաղթում ենք հույս, հավատ, սեր եւ հոգու ամրություն եւ ապագայի հանդեպ լավատեսություն։ Թող որ մանուկ Հիսուսը ծնվի խոնարհության շնորհիվ մսուր դարձած մեր հոգիներում եւ առաջնորդի մեզ խաղաղության ճանապարներով։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Որքան է հայտնությունը Քրիստոսի։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Որքան է հայտնությունը Քրիստոսի։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Օրհնյալ Քրիստոսին։ Ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 13-ի թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան աստված ձեզ հետ կհանդիպենք